za mu tashi yau da ikon Allah a darasi na shida a cikin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai. mun yi darasi biyar yau za mu tashi a na shida kamar da nace darasin maimaici ne na karantar da lissafin shekara goma sha biyar muhimmancinsa da fa'ida yasa ake maimaitawa Allah ta'ala ya amfanar da mu da fa'idodin da aka fara muna samun ilimi a ce ko ba a samu mun gane cewa babban littafi ne ko ba mu gane ba saboda da dama kawai addu'ar suke kiyayewa ba a san falalan addu'ar ba ba a san kariyar da ke cikinta ba wata ba a san wajibcin karanta ta ba amma lokacin da ake bayani sai ka kana ƙara fahimtar addu'o'in kana ƙara haddace su insha Allah ta'ala alhafiz za a karanta kowanne ɗaya bayan ɗaya ne in an yi addu'a ɗaya malam zai karanta mu saurara ta biyu sai mu biya tare da shi mafhum tayyib na uku insha Allah ta'ala sai na karanta na yi kuma kokarin fassarawa Allah ta'ala ya samu wani lafiya babi na nawa za a tashi babi na 14 na gane kenan insha Allah babi na 14 shine du'aul khuruji min al masjid addu'ar fita a masallaci mun yi addu'a na shiga masallaci a darasi da muka tsaya sati da ya gabata to yau kuma insha Allah ne addu'ar fita masallaci kuma ina roƙon in mun karanta duk wanda zai fita a masallaci daga darasin nan yayi kokari ya ga ya karanta ta fa idza aratta an tahfiz as-sunnah fa amal biha idan kana son haddace sunna to ka rika aiki da ita in kana aiki da ita to kana haddace ta amma in baka aiki da ita to baka haddacewa mafhum tayyib bismillah ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ به اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أحسني من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم بسم الله دسونا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيرا da aminci su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka min fadlik daga falalarka Allahumma simni ya Allah ka kare ni minash shaitan daga shaitan ar-rajim wanda aka nisantar da shi daga rahama ta Allah wanda yake jefaffe wannan hadisi asali riwaya ne na Anas bin Malik bin Nadir radiyallahu anhu kuma yana wurin ibnu majah rahmatullahi alai hadisi na 733 a ibn go hadisin iya da gaba uku gaban farko na bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ita ce riwayar Anas ibn Malik bangare na biyu Allahumma inni as'aluka min fadlik riwaya ne na Abu Humayd radiyallahu anhu Allahumma asimni minash shaitanir rajim wannan kuma riwaya ce ta Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu anhu Su da ka sahabbai duka ukun su suka ruwaito wannan hadisi kowa a ciki a sallaci sai ce bismillah da sunan Allah mun yi magana mai tsawo akan bismillah a karatu na baya wassalatu wassalam wassalat da tsira wassalam da aminci ala rasulillah ga manzon Allah Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka min fadlik ka bani daga falalanka Allahumma ya Allah Allahumma sinni ya Allah ka kare ni mina shaitan daga shaitan arrajim wanda yake abun nisantarwa daga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba za mu gane shi musulunci is a complete religion waɗannan fa'irin abubuwa da muke da su duk duniya babu wani addini da ke cika da civilization da tsari irin addinin musulunci a musulunci fa kasuwa in za ka shiga akwai addu'a shi ya sa salmanul farisi radiyallahu an da kuma umar ma idan ka farka akwai addu'ar da kake gabanin ka miƙe la'ilaha illallah ai wani tsari sai addinin musulunci shi ya sa sauƙin musulunci ba a wahalatar da kai wai sai ka yi inovetin ka ƙirƙiro wani abu ba a'a kawai abin da ake neman ka shine biyayya duk wani abu an tsara maka an sanya falala a cikinsa wannan da haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya na'am babi na gaba azkarul azan zikirori da ake yi a lokacin al'azan kiran sallah kalmar azan kaman announcement ne ka shine azan kaman announcement wani public announcement to kiran sallah tsarinsa shine sanarwa ne ya zama ko da mutane sun shagala mace a gida tana girki wani yana kasuwa yana kasuwa ciniki wani na ofis yana aiki wani mai sana'ar hannu yana kafintanci ko walda daga an fara kiran sallah sai ce a lokaci yayi shi yasa ita sallar ba a son a yi ta a ɓoye ana so a yi announcement ɗin lokacin shiganta dan duk wani musulmi ya shirya in yana bukatan kama ruwa yayi in yana bukatan alwala yayi idan yana bukatan alwala ne kadai ba kamarwa ruwa in kuma iya da alwalarsa kawai sai shirin tafiya masallaci sai a ke so da matsakanin kiran sallah da shiga sallah dan samu lokaci a wasu lokutan sallolin za ga lokacin ma iya da tsawo kaman asuba salatul fajr kira nawa ake biyu saboda tafi wahalar sha'ani lokaci ne na bacci sai ai kiran farko a sa kai shiri ka gane fa abun ya kusa dan an yi ta biyu kuma shi shikenan sai ka tashi mafu tayyib in kuma Allah ya sa lokacin an kira ma kana qiyamul laili to da ban irin ku ake nema ku wanda suke rukubanun fil laili ko eh haka ake bukata Allah ta'ala ya samu wani lafiya so al'azan kiran sallah shine kaman sanarwa insha Allah bismillah aramma yaqulu min kama yaqulu al illa bi hayya hayya 'ala salati wa hayya 'ala salam فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي ذاك بيا مبيا دنكو نعم. مصمم حي على الصلاة وحي على نعم. الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على الفلاح لا حول فيقول فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله Azkarul حول ولا قوة إلا بالله أذكار الآذان faɗi misalin صلى يقول مثل مثال ما يقول المؤذن idan kaji ana kiran sallah to irin abin da mai kiran sallah yake fada shi ake so kai baka fada idan yace ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma kai Allahu akbar Allahu akbar idan yayi ashadu Allah ilaha illallah kai ma kai in yayi ashadu anna muhammadar rasulullah kai ma kai lokacin da yazo yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah mafhum idan yayi hayya ala falah nan ma sai yi la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi riwaya ne na Imamul bukhari rahmatullahi alai. hadisin yana cikin aljami a sahih hadisi na 611 sahabin da ya ka hadisin shine sa'ad bin malik abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri shine asali sa'ad bin malik bin sinan alkunyarsa shine abu sa'idin al-khudri amma asalin sunansa sa'ad bin malik bin sinan shine asalin sunansa akwai sahabban da an fi saninsu da alkunyarsu fiye da sunansu kaman abu huraira asalin sunansa abdurrahman bin sakhar a magana mafi inganci radiyallahu an kaman sayyidina abubakar abubakar siddiq asalin sunansa mai menene abdullahi bin usman abu musa al-ash'ari radiyallahu an shi ko me sunansa abdullahi bin qais abu sa'id al-khudri asalin sunansa sa'ad bin malik bin sinan to su an fi saninsu da alkuniya fiye da sunayensu mafhum tayyib don haka zai faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake fada sai dai idan ya zo wajen hayya ala salah shine ku taho zuwa ga yin sallah hayya ala falah ku taho ku gaggauta zuwa ga samun babbar rabo to anan mutum sai ce la haula babu dabara wala quwwata babu ƙarfi illa billah sai ga Allah la haula wala quwwata illa billah sai mutum ya faɗi wannan addu'a dan a lokacin eh, mafhum tayyib don haka asalin hadisin cewa idza sami'tumul mu'azzin faqulu misla ma ya mu'azzin haka hadisin ya ce idan kun ji mai kiran sallah yana kira to ku rika faɗan kwatankwacin abin da yake faɗa a kiran sallah da sai riwaya ta biyu ta ce idan ya ce hayya ala salah sai ku ce la haula wala quwwata illa billah in yace ce hayya ala sai ku ce la haula wala quwwata illa billah mafhum tayyib don haka mu kiyaye idan ana kiran sallah ana so a badin ladabi mu daina surutu idan ana kiran sallah ko da darasi ake ana so a dan dakata a bar mai kiran sallah ya kammala kiran sallah idan karatun qur'ani muke yi za mu tsaya ko kuma ya dace mu ci gaba wannan ka'ida ce fiqhiyya da kiran sallah mai kiran sallah yana yi da ka saurara ka rika bin bakinsa da karanta qur'ani wanne filada in ka karanta qur'ani harafi nawa ne a ciki kowane ɗaya lada goma hmm? mujahid bin jabir ya ce akwai harafi dubu ɗari uku da ashirin da ɗaya da ɗari da tamanin a ƙwar'ani kowane ɗaya lada goma in ka karanta ƙwar'ani duka kana da aƙalla ya kai ne ya kai lada miliyan uku da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari takwas to kaga babu wannan lada a kiran sallah ba me yasa zaka bar mai falala kai wani malamai suka ce a ƙa'ida abin da yake da lokaci keɓantacce akan saurara a yi shi a lokacin kada ya wuce a kan wanda yake da lokaci yalwatacce kana iya karanta ƙur'ani ko da safe ko da rana ko da yamma ko da dare amma bin bakin mai kiran sallah fa babu dama ne sai a lokacin kiran sallah so da haka duk da karatun ƙur'anin ya fi falala sai ka bari ka bi kiran sallah saboda me saboda shi iya da takaitaccen lokaci ne wannan kuma lokacin sa yalwatacce ne so koda abin da yake mai karacin falala lokacin sa takaitacce ne to ana yin sa a bar wanda ya fi shi falala da yake da yalwan lokaci to wannan shine babi da mafhum tayyib na'am يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب تشهد المؤذن نعم. يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا يقول ذلك يقول ذلك عقب تشهد المؤذن عقب وانا وري a daidai wuri ake karanta wannan addu'a na'am bayan an ce in an gama kiran sallah ko ya ce ashadu Allah ilaha illallah <laughs> wa ya ƙulu yana cewa wa nima ashadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu la sharikala shi kadai bai da abokin tarayya wa anna muhammadan kuma lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa rabitu billahi rabban na amince na yadda da Allah shine mahalicci wa bi Muhammadin rasula kuma na amince annabi Muhammad manzon Allah ne wa bil islami dina kuma addinin musulunci shine ne addinina. wannan hadisi asali riwaya ne na Imam Muslim yana hadisi na 385 na wa ana ashadu kuma akwai riwaya ta Ibn Khuzaimah rahmatullahi alai hadisi na 422 hadisin waye rawaito hadisin hadisin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an sa'ad bin abi waqqas iya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna sahabbai goma da aka musu bushara da aljanna yaqulu zalika aqiba tashakkudil muazzin yana fadan wannan ne a ƙarshen shahadan mai kiran sallah yadda kuka saba a fahimta haka magabata suka saba a wajen cewa ina ake fada abin da yafi shahara shine bayan an kammala kiran sallah gaba ɗaya. la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabban wa bil muhammadin rasula wa bil islami dinan a wata riwaya kuma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula wannan babu matsala akai dan an gabatar da dai akan daya fassara da biyu suka ce inda liman mai kira sala ke cewa ashhadu alla ilaha illa sai ka ce wa ana ashhadu abin da yafi tabbata shine za a fada ne a karshen kiran sallah shi yafi tabbata wallahu ta'ala alam na'am yusalli yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da tarawih min ibadati mu'adhdhin yaqul اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعده مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تملك الميعاد ina ga mu yi ɗaya bayan ɗaya kenan ko يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن محمد الوسيلة والفضيلة عبد محمد وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته وبعثه مقاما انك لا تؤلف الميعاد Ustaz ya hada mana guda biyu dai na ce daya sai mu fara daya sai a maimaita na biyun ko? yusalli ala nabi bayan an kammala kiran sallah yayi wa ana ashhadu zuwa karshe yusalli ala nabi sai kuma yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da faraghihi min ijabatil mu'azzin bayan kammala amsa wanda yake yi mai kiran sallah bayan amsawa da ake yi mai kiran sallah sai ayi salati wannan hadisi riwaya ne na Muslim rahmatullahi alaihi a cikin sahihu muslim wannan hadisin aka kawo sai aka kawo na wa ana ashhadu a jere suke shi wannan na farko a sama wannan a ƙasa a nan littafin kuma sai ya kawo wa ana ashhadun gabanin ya kawo wannan so shi na wa ana ashhadu hadisi 385 wannan kuma 384 shi ya zo gabanin wannan kuma hadisi ne riwaya na abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu cewa bayan an kammala kiran sallah mun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah to ana so mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wanne ne salati mafi inganci shine salati na ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid iya da fuskoki kala kala kowanne aka ɗauka a ciki aka yi yayi daga cikin fa'idan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati shine cewa daga kiran sallah har zuwa ta da ikama lokaci ne na amsa addu'a to yi wa fiyayyen halitta addu'a kamar yadda yake cikin jala'ul afam fi salatu wa ala anam iya daga cikin manyan dalilan da ke sa Allah ta'ala karbi addu'ar kai dan kai yi wa fiyayyen halitta salati yana da matukar tasiri wajen karban addu'a iya daga cikin ladabin addu'a a gabanin ka fara ka yi wa fiyayyen halitta salati a ƙarshe idan ka zo ka yi wa fiyayyen halitta salati akwai hadisi da ya ce kullu du'a'in mahajubun hatta yusalla alan nabi wannan hadisi iya cikin silsilatul ahadithis sahiha hadisi na da talatin biyar. cewa dukkan wata addu'a ana sha makance ta ana kulle mata ƙofa ba ta shiga wurin Allah har sai an yi wa manzon Allah salati kowace addu'a ana rufe ƙofa ba a buɗe mata get sai ka yi wa fiyayyen halitta salati sai a buɗe get ɗin tukuna sai addu'a ta wuce hatta yi salla alan nabi ko hatta yi salli alan nabi har sai ya yi wa annabi salati ko hatta salla ala nabi har sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati kuma in kamar salati bayan wannan iya da fa'ida na cewa dalilin salatin Allah ta'ala zai maka guda goma zai ɗaukaka darajarka sau goma zai kankare ma kurakurai goma akwai hadisi a sahihul jami hadisi na 2359 da yake cewa idan mutum yau mazan Allah salati sallallahu alaihi biha ashara zai maka goma sannan wa hutsan anhu ashar khati'a khati'at za a kankare mar zunubai goma sannan wa rufi'at lahu ashar darajat za a kuma ɗaukaka darajarsa sau goma gara ɓasa talatin a nan kaɗai banda kuma karɓar addu'a da shi sa bayan kiran sallan ana so mu yi wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati

rabba mahalicci hadhihi da'awa tamma wannan kira ne cikakkiya wasalatul qa'ima kuma sallace ta dindindin ati muhammadan alwasila muna roƙonka bawa annabi muhammadu ko ina roƙonka bawa annabi muhammadu alwasila daraja kololuwa aljanna wal fadila da kuma ƙarin martaba wa ba'afu ka da shi Maƙaman a matsayi mahmuda abun yabo da godiya allazi wanda wa'atta ta masa alkawari innaka lalle kai la tukhliful mi'at baka saba alkawari innaka la tukhliful mi'at zamu yi magana akan sa daga baya insha Allah wannan hadisi asali hadisi ne na Bukhari rahmatullahi alayhi a cikin aljami as-sahih al-musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musnanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi 614 riwaya ne na Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu shi ka hadisi da cewa idan an kammala kiran sallah bayan kai wa ana ashhadu zuwa karshe kai salati ga fiyayen halitta sai ka ce Allahumma ya Allah rabba mahalicci hadhihi ad-da'wa at-tamma wannan kira ce cikakkiya gayyata ne cikakkiya me ake kira da gayyata cikakkiya me ake nufi da shi malamai suka ce abin da ake nufi shine da'awatut tauhid kira zuwa ga kadaita Allah shine a daawa at-tamma in ka duba kiran sallah ga baki ɗayan sa tauhidi ne an fara da girmama Allah Allahu akbar Allahu akbar sai ashhadu an la ilaha illallah kaga an yi me tabbatar da Allah kadai ya dace a bautawa ba abun bauta da gaskiya sai shi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah annabi manzon Allah ne sai kuma aka kira ka zuwa ga sallah ita sallar in ka duba ibada ce da ke tabbatar da ka amince Allah shi ya halice ka kuma shi kadai ya dace a bautawa babu wata ibada da dan adam ke kaskantar da kansa a cikin ta irin sallah musamman a lokacin sujada duk musulmi duk matsayinsa a duniya in ya zo sallah in dai lafiyar sakalau sai ya sa goshinsa a ƙasa shi ne asalin fa nuna kai ba kowa ba ne cewa kai bawa ne ƙololuwar na cewa kai bawa ne kenan sai ka saka goshinka a ƙasa in ban da Allah wa za a sawa goshi a ƙasa ai babu Allah kadai za mu je mu tsuguda mu sa goshi a ƙasa mu bauta masa kuma a sallan farilla kaɗai sai kayi wannan sau ɗaiɗai, sau goma sha bakwai a kullum sau goma sha bakwai sau talatin da hudu a kowace raka'a sai ka yi sau biyu ka sa goshinka a ƙasa banda sallah ta nafila to ne ta ce addu'awa a tamma shine kiran tauhidi kanai ta Allah Wasu salati al-qa'ima ai ay daima sallah da take permanent in dai kana lafiya ba yarinta ba ba tabuwar hankali ba to haka za a yi ta yin ta har a koma zuwa ga Allah ko kai a tsaye in ba za ka iya ba ka zauna in ba za ka iya ba a kwance ma sai an yi ta ati muhammadan alwasila ya Allah ka bawa annabi muhammad alwasila alwasila ita ce almanzila al'aliya fil janna wata daraja ce madaukaki a cikin aljanna malaman hadisi da dama sun tafi wannan darajar aljanna kwaya ɗaya ce ba mutane biyu bane kwaya ɗaya ce Allah zai ba wani mutum wata daraja a cikin aljanna shine alwasila mutum ɗaya ne a wurin to shi sa da muke ta addu'a cewa Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma insha Allah ta'ala Allah ya bashi addu'ar mu muna roƙo ne amma a babin godewa Allah cewa an ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ababin ladabi yace mu ɗaya za a ba kuma ina fatan da zama din ne wannan babin tawali'u ne nasa sallallahu alaihi wasallam ina fatan ya zama ni din ne insha Allah ta'ala shine ai idan akwai mutunci ai naka naka ne in muka je aljanna duka annaba da manzanni namu ne amma kuma shine na farko a cikin su a wurin mu saboda mu din shi aka aiko mana dukkansu mu ba ma bambanta tsakanin annabawa da manzanni annabi isa namu ne annabi musa namu ne annabi ibrahim namu ne dukkan annabawa namu ne amma namun namun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba son kai bane su ma annaba da manzannin shine shugaban su a gidan aljanna to wannan an kira wurin alwasila kalmar wasila kuma a ka'idar larabci shine kamar tsani tsani idan za ka hau zuwa ga wannan rufin da masallaci a yana da wahala in kana so ka je ka taba amma aka sa maka tsani kana takawa kana takawa za ka taba cikin sauki ko ba haka ba ne to shi yasa wannan alwasila wani tsani ne da ke kai shi zuwa ga Allah kuma ya ɗaukaka darajarsa a kan dukkan halittun Allah su wata wataala ba wai a nan duniya ba har a cikin aljanna din akwai kalmar wasila a ƙur'ani ko babu wa zai iya bani suratul ma'ida bismillah ina na'am اوكي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ايه نوع مائده aya ta talatin da biyar Allah ya maka albarka haka ne akwai wata ko babu akwai wata wace ce suratul isra bismillah ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba inna azaba inna azaba rabbika kana mahdura ayatan nawa aya ta hamsin da bakwai Allah ya mata albarka akwai wata? ina ‘yan harji akwai wata wasila a ƙur'ani? a magana mafi inganci su biyu ne kaɗai duk ƙur'ani eh, bayan wannan ma'ida ya ayyu hallabi na amanu taƙullaha wabuta go ilaihil wasilata ta talatin da biyar sai ula'ikan una ya buta huna ila rabbihimul wasilata isra'i aya ta hamsin da bakwai su biyu ne kaɗai a ƙur'ani so muna roƙon Allah ya ba annabi Muhammad wasila wal fadila al fadila kuma ƙarin daraja ne akan wasila din al fadila kuma iya nufin cewa martaba ce ya ƙara masa bayan wasilan to ya ƙara masa martaba a cikin me a cikin aljannan duk da cewa duk ɗan aljanna iya da martaba amma wani ya fi wani saboda inna fil janna mi'a daraja a cikin aljanna din nan daraja da martaba daban-daban guda ɗari ne akwai aji ɗaya aji biyu aji uku aji hudu har aji ɗari aji nawa kake roƙo wallahi mu ɗarin muke roƙo daman ai ka'idar sunan za ka roƙi aljanna ka roƙi ƙololuwa kar ka je ka roƙi aji ɗaya kuma ka suɓuto a barka a tudun la'arashi <laughs> sai ka suɓuto mafu tsayi da haka ka'ida ne sai mu roƙi ƙololuwa da so wannan martaba ce wa ba'athu da shi maqaman matsayi mahmuda abun yabo abun godiya allazi wanda wa'atta ka masa alƙawari wanda matsayi Allah ya masa alƙawari hmm wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa sura isra'i ayatan nawa saba'in da tara haka ne zai zama saba'in da tara a sa'ayyaba a saka rabbuka makaman mahamuda da sannu Allah zai tada kai a wannan mataki wanda yake abun yabo abun godiya sai innaka lalle kai la tukhliful mi'ad ba ka saba alkawari da dama ana suna sa wannan amma a magana mafi inganci kamar yadda babban malamin hadisi muhaddisul asr Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi faɗa wannan karin bai inganta ba wato yana da shizubi a ciki riwaya ce shazza Fa'ida riwaya shazza a wurin malaman hadisi isnadin ya inganta amma tana mukhalafa tana cin karo da wata riwaya ta al-mahfuz waɗanda ingancin isnadi da kuwatul hifz yafi na wannan kuma babu yadda za a yi jam'u bainahuma a cikin sauki kawai kai tsaye magana ɗaya ce dole sai a dauki kwaya ɗaya to riwaya ta waɗanda suka fi siqat da kuma tamul dabt sai a dauke ta a matsayin mahfuz wanda kuma aka samu matsala a cikin riwayar sai a ce me ashaz wanda ake gake da dan za'ful hifz da bambanci tsakanin al-ma'ruf wal munkar iya da bambanci wannan dukkanin su a magana mafi ganci isnadin ana iya karba amma kuma magana ɗaya ce dole da za a dauka sai a duba wanda isnadin ya fi karfi a bar ɗaya idan ka duba cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai a mujalladin farko namba na 261 ya ce hadisi din wannan riwaya ce shazza don haka bata ba aka fa hujja da ita ba wallahu ta'ala alam na'am yad'u li nafsihi bayna al-adhan wal iqama fa inna ad-du'a hina idhin la yurad du'u li nafsihi yana kira yana addu'a wa kansa bainal azan tsakanin kiran sallah wal iqama da iqama fa inna addu'a lalle addu'a hina izin a wannan lokaci la yurat ba a mai da addu'a ɗin. wannan hadisi riwaya ne na Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 212 riwayar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an Sa'ad bin Malik bin Sinan cewa daga kiran sallah zuwa ta da ikama iya cikin auqatul ijaba lokutan karban addu'a addu'ar da kai a lokacin Allah baya ne da ita iya cikin auqatul ijaba addu'a da aka yi daga kiran sallah zuwa ta da ikama Allah ta'ala baya ne da ita mu kiyaye wannan Allah baya mai da ta waye fada annabi Muhammad sallallahu alaihi yanzu ka yi wa annabi adalci ko tauhidi ya cika a zuciyarka idan ka je kana addu'a tsakanin kiran sallah da ya kama kuma kada kokwantan an karba ko ba a karba ba? ai ba ka yi ladabi ba a ƙa'ida idan kana addu'a karka kuskura ka rika kokwanto shin an karba ko ba a karba ba ka sakankance da cewa Allah ta'ala ya karbe ta ba a so ka rika addu'a kana kokwanto kokwanto a ciki kana tunanin ko zai karba ko ba zai karba ba yana sa Allah ta'ala ba zai karbi addu'ar taka ba shi yasa dole sai kana yi kana da mai yaqini da cewa Allah ta'ala zai amsa maka kar ka rika kokonto in ka roƙa kawai ka ci haba Allah ta'ala ai zai bani me yasa Allah ba zai bani ba ai Allah ta'ala zai bani me yasa kar ka yi kokonto kokonto yana hana a karbe ta so tsakanin kiran sallah da ta da iqama insha Allah ta'ala addu'ar Allah ta'ala ba'a mai da ita wani hadisi yace la yuraddu du'a bainal azani wal iqama ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da tada iqama insha Allah na'am du'a'ul istiftah wannan kuma addu'a ce ta istiftahi mafiya yawa takaddunmu na fiqhu na malamanmu musamman a masabar malikiya manya-manyan malamanmu da muke ga darajarsu da girmansu Allah ta'ala ya gafarta musu muke ga ikhlasinsu da damansu yawanci ba su kawo du'a'ul istiftah a cikin takaddunsu ba da dama sai ‘yan kada a wanda sun kawo sai ‘yan kada wannan ya sa farkon karantar da du'a'ul istifta a sallah an yi ta samun ɗan kace na ce a najeriya amma yanzu alhamdulillahi kowa ya bi alhamdulillahi wai ita suna hantsi ne leƙa gidan kowa ni na akwai time da ana sallah Liman liman yayi kabbara ya dan yi shirin nan yana du'aul istifta shine addu'ar buɗewa sai an yi ta gabanin a fara bayyana karatu yayi ta kawo rikici a masallaci amma yanzu duk ya wuce an saba akwai lokacin da ko jiyarwa bayan liman da ake yi fa ya kawo rikici a kasar nan da yawa an yi ta rikici ba kuma wai a kauyuka ba fa mu da muke lokacin a jami'a har a jami'oyi ana rikici wai inda aka tara waɗanda suke ga intellectuals ne wani zai ce maka ai ba haka muka ga iyaye da kakanni suke yi ba kuma mahalar ta fa ba sai an jiyar a bayan liman ba fa ba fa nesa ba ne shehu usman dan hodiyo Allah ya ji gansa fa ya kawo ko cikin littafin sa na me ihya usunna wa ikhmadul bid'a yace wannan shafi na 99 zuwa na 100 yace wal afdalu ayyar fa al imamu sautahu fa li annahu min waza'ifil imam saboda jiyarwa haƙƙin liman ne ba na ladan ba liman ne ake so ya jiyar da duk wanda suka zo sallah da sautinsa in yayi kabbara kowa ya ji sai dai in ba zai yi bane to sai wani ya ce taimaka masa ya isar in jama'a suka yi yawa ko aka ɗauke wuta ya halatta wanda ke wajen masallaci ma ya jiyar dan ya isar ga waɗanda ba sa ji amma ba wai kawai liman ya zo yana kabbara Allahu akbar kowa na ji ba wani yana cin sai Allahu akbar wannan gaskiya ba aikinsa bane amma alhamdulillah yanzu abin da ya ba mu hala na farko a lokacin shine sai a ce to ai ba haka aka ga iyaye da kakaru suke ba na biyu sai a ce to ai makka da madina ma ana yi <laughs> sai a ce maka to ai makka da madina ma ana yi to waɗannan su ne hujjoji shi kuma a musulunci ana kafa hujja da aikin mutumin kwarai fa in ba a samu nassi ba in aka samu nassi ya tabbatar ko ya kore to ai maganar manzon Allah ko karantar karantarwarsa ko aikin sa shi ne hujja da ukul qaulin inda qauli muhammadin in annabi yayi magana ai ba maganar wannan ajin take zama hujja ko magana ta kare in annabi bai faɗa ba to muna duba magabata amma in annabi ya faɗa to magana ta kare in taka ta dace da tasa mun dauka in ta saba sai mu wuce mu dauki tasa mu bar maka taka to sai aka yi ta kafa hujja da makka da madina eh makka da madina wuri ne mai daraja babu kokwanto masallatan da babu masallaci mai daraja su a duk duniya limaman da ke wurin manyan mutane ne masana addini ne da su kuma ƙasa ce ta musulunci sarakunan ƙasar suna ƙoƙari wa musulunci matuka da gaske ni ba da kokonto akan kokarinsa suna kokari matuka da gaske kuma ba na cikin masu zagin su kana zauna a Abuja ana bin ka bashin dan wake ka a wusa baka biya ba ka je restoran aka hada maka abincin dubu bakwai ka cinye ka suna da ka gudu tun da ake baka taɓa ba a musulunci naira dubu ashirin ba daga an fara zagin sarakunan saurai sai gaji ya ce ai wallahi mutanen zane ne mutanen banza ne kai ka ji shi kai kuma mutumin mene ne. kai mai kai wa addinin gabanin ka zage su ai gabanin ma ka yi komen ka kwatanta irin abin da suke mana kai ka san kidimar da suke wa addini ko komai sai an gudu an bada yan adam ne suna iya kuskure babu kokonto amma abu ɗaya shine alkhairansu yi wa kurakuransu fintin kau in ka musu azanci mai wa ka kirga alherinsu guda dubu gabanin ka samu kuskure ɓaya ɗaya. to wanda yake da wannan ya dace a tsaye ana faɗan alsharin a manta da alherinsa bai dace ba mu rika yin adalci na magana wani lokaci har masu da'awa ana samu a kuskure mutum ya zama bayi da aiki sai cin mutuncin ƙasar Saudi Arabia ko mutum ya ce da'awar suna yake yi in kaga sun yi kuskuren ka tashi a cikin dare ka yi kiyamun laili ka roƙa musu Allah Allah ya kare su daga shedan ya sa su gyara kuskuren Allah ta'ala ya taimake su akan dare gyaruwar su gyaruwar musulunci ne lalacewar su lalacewar addini ne waɗannan masallatai biyu da Allah ya suka zama custodian ba ka da ikon yin sharaɗin rukunin musulunci da hajji sai ka je wurin kuma nan ne alƙiblar mu to me ribar ka idan sun samu matsala me ka ci riba da ka ɓata lokacin magana kana bin diddigin neman kurakuransu kurakuran ma da watakila ba kuskure ba ne ƙarancin wayewanka ne da rashin sanin rayuwa ya ɗauka ka ɗauka kuskuren ne gara ka zauna ka tashi a dare ka roƙi Allah Allah ya shirye su haka ake yi mu kira alkhairansu ni na san alkhairinsu ninkin ba ninki da ba zai irgubo wa addini wasu al'amuran ma a ɓoye ake babu wanda yake sani yanzu mu a kasashen mu yan gudun hijira ai tanti muke musu ma kai tanti ka aje su ana kai kokarin lajuwa ne yayi su yan Siriya gudun hijira mutum miliyan uku da yankai gidaje ba aka ba su aka sauke su kuma abinci ake musu 3 square meal yadda suke so gidaje ne ba abun nan ba haka ake musu misali kadai nake baka amma baka sani ba yanzu Muhammad bin Salman bai wuce sati ba manyan kasashe na turai suka je wajensa cewa dole sai ya amince da kasa kaza ta Isra'ila an yi kaza ta zama kasa kaza budan bakin sai yace ba za mu amince da wannan ba sai an ba wa Palestine yancin ta mutanen da ya gaya wa kai ko duk Abuja aka baka kyauta ba za ka kallon irin su ga fada ba amma kana nan kawai kuskuren sa kake tsammani sai ka gino akai baka taba tana iya da kuma alkhairi ba so mu riga yin adalci muna magana mu a musulunci har wanda ba musulmi ba sai ka masa adalcin magana balle wanda yake musulmi tabbas suna iya yin kuskure sai mu roki Allah ya kare su daga kuskuren ya sa su gyara ai daidai din su Allah ya karba babu wani abin da addu'a ba za ta gyara ba addu'a da zaka yi na minti ne tasirinta ya fi tadin da zaka yi na shekara 100 akan su kana zagin su ba abin da yafi karfin Allah mafhum tayyib na'am اللهم باعد بين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا ما كان أنا كرنت هذا في هذا الشيء الصوتي آية الجريرة هذه أنا بليز اللهم بسم الله اللهم باعد بيني وبين خطاياي الله نعم أوكي انا فرقوم بياكو تو بسم الله كي نفركم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغفر لي من خطاياي في الثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بالثلج والماء والبرد wannan hadisi riwaya ne na Abu Huraira rahmatullahi alai radiyallahu an kuma hadisin Imam al-Bukhari ne iya cikin al-Jami as-Sahih hadisi na 744 shafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yayi kabbaran sallah haka misali Allahu akbar baya fara karatun sallah sai ya karanta akalla ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i da ke wannan babi da za mu karanta su insha Allah ta'ala suna da dama ko da guda ɗaya ka haddace ka karanta insha Allah ta'ala ya yi in ka haddace su duka kana yin attanawwa shi ne yanzu kai wannan in an jima kai wancan gobe kai wancan jibi kai wancan yafi idan suna ta zo da fuskoki da dama to idan za ka iya raya dukkan fuskokin wannan ya fi falala akan ka karike fiska ɗaya ka manta da sauran ce sa malaman kawa'idul fikihiyya ke cewa waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhu bi kulli naw'in qad waradat idan ibada ɗaya ta zo da fuskoki da dama to ana so kai fuskokin daga lokaci zuwa lokaci min babil misal fiyayyan halitta sallallahu alaihi wasallam da fita a sallah yakan iya sallama kala kala wani lokaci ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hagu wani lokaci zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah a dama a hagu sai ce assalamu alaikum ya tabbata a sunna yana yin cewa a dama assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu a hagu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah na hudu kuma zai cewa assalamu alaikum duk wanda kai kafita a sallah amma a ka'ida shine idan za ka iya raye fuskokin a wannan sallar yi wannan a ka yi wannan yafi lada akan wanda ya rike fuska da yana rayawa to duk addu'ar da ta zo ko wata ibada ita ɗaya ne fuskoki daban to ana so mu rika fuskoki daban-daban haka ta tahajjud ko ƙiyamun Laili, a ramadan yakan yi fuskoki da dama wanda muka fi sabawa biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama sallama sai ɗaya. ko kuma biyu ayi yi sallama biyu sallama biyu sallama biyu sallama sai a uku wani lokaci yakan yi guda hudu sallama daya hudu sallama daya sai uku sallama daya wani lokaci yakan yi raka'a ɗaiɗai guda takwas babu tahiya sai a ta takwas ɗin yake yin tahiya ya sallama kuma sai ya ƙara yin biyu a zaune tukunna sai ya ƙara guda ɗaya duka ya tabbata a sunna mafum to a ka'ida idan kana so shine in an karantar da mutane kullun nakan so sai an karantar da mutane a aiki da abu saboda al'insanu insanu aduwwul lima jahila dan adam abokin gaban abin da ya jahilta ne wani idan kamar wata fiska gani yake kamar sallan ba sai ba lokacin da aka fara hana fajiyarwa a bayan liman a tabligh khalf al-imam akwai da za a yi sallan ya juye wata ran mun yi sallah a makaranta ne zai ce akar makalla an yi fa sallan babu liman na ce a da liman ladan ne babu ya ce eh haka ladan ne ya ce sallan ta yi na ce me ba za ka yi ba mun taba zuwa da awa kawai shekara 22 da suka wuce a wani kawai muna kammala tunatarwa suka ban dama na yi sallah to gabanin a yi sallah bayan karatu sai limamin ya mun tabbaya ji akal makalla fati da ya gabata wani ya zo daga cikin garin gombe nan ƙauye muka ba shi ya mana sallah kuma ya yi sallan ya tashi ta tafi bayi da ko carbi sallar ta yi liman ku bayi da carbi sai ce mun sallar ta yi kuma ni har ga Allah ba da carbi a jihuna <laughs> ya ce sallar ta yi wani fa hakan zai ne gwada imanin ga in kace ta yi in bai yadda da kai ba sai ce to wannan ba ba na kwarai ba ne mutumin da a ce liman bayi da carbi kuma sallarsa ta yi to kaga wannan ka je karantar da su ba za ka je kai ta busu wasu fuskoki ba wannan sai ka bi su a hankali har sai sun fahimci addinin mataki mataki wata ran aka zo wajen sai ai a wuce ba a samu matsala ba amma kar ka zo mutane tauhidi bai ishe su ba haka kawai ka zo kana kawo musu ba za a jiyar da bayan liman ba ba za a yi kaza ba ba za su fahimce ka ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am Allahumma ya Allah ba'id ka nisantar da ni tsakanina wa baina khatayaya da kuma tsakanin zunubaina khataya ne jam'i na khati'a khati'a mufradi ne singular khatayaya kuma jam'i ne plural so da yi Allah ka nisantar da ni tsakanina da zunubaina kama ba atta bainal mashriq wal maghrib kamar yadda ka nisantar da mafita rana da mafadanta Allahumma ya Allah nakini ka tsaftace ni min khatsayaya daga zunubaina kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin kaya daga dauda babu wani kaya da yake bayyana dauda kaman fari babu kuma kayan da idan yawan ku ana gane yawanku ku farin kaya ke sa bahaushe na cewa wai farin kaya ba na kazami ne. shi idan yawan ku yafi kowanne bayyana cewa yawan ku wani kayan zai ma bai ba amma ba a ganewa amma farin kayan bai wanku ba sai ka gane sai sa ba mai sa farin kaya fa sai wanda ba zami ba sai sa fiyayyen halitta bai da kayan da yake so kamar fari don shi mai tsafta ne sallallahu alaihi wasallam amma ba ka da tsafta farin kaya ba zai yi ba dan mai farin kaya mafi yawa kullum aka sa gobe sai an sabunta wani inda an fita an yi ne an dawo to farin kaya baya maimaituwa wani kuma malalaci don ya dan dawa sai ce a dan ƙara goge su sai a goge sai sake meruwa ba za a amma farin kaya in ka fita ka dawo ya ɗan yi da aka ƙara dannewa to ai kuma ya ƙara shikenan dattin sai ga zama kaman staci alamar ya lalace to shi sa ya kwatanta ce Allah ka nisantar da ni daga zunubaina ka tsarka wanke ni kamar yadda ake wanke farin kaya daga dauda ya fito tas daga ka gani kasan sun wanku Allahumma ghsilni Allah ka wanke ni min yaya daga zunubai na salji da kaman snow kaman ruwan kankara walma da ruwa walbar da kuma ruwa mai sanyi wannan duka kusan abu da yake nufi wannan ita ce ake cewa du'aul istiftah in an yi kabbara gabanin a fara karatu shirun da ake ita ake karantawa ana yin ta a dukkan sallah kuma mun ga qur'ani yadda ya ba wa sallah muhimmanci sati da gabata nace sau nawa Allah ya kira sallah a qur'ani na'am sau nawa aka hmm <laughs> ni dai ba haka na fada ba yanzu wannan kai ka fada na'am a ismi ta zo sau 85 daidai ne a matsayin noun an kira sallah sau 85 alqur'ani a fi'ili fa a fi'ili ta zo sau 15 <laughs> na'am bismillah arama سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika tare da godiya da yabo gare ka mun tabbatar da sarkinka da yabo da godiya a cikinsa wa Kasmuk sannan sunanka ya zama mai albarka ne dukkan sunayen Allah masu albarka ne shi yasa ake addu'a da sunan Allah Allah ya amsa wa ta'ala jadduka jadduka ne azamatuka girmanka ya Allah ya ɗaukaka mun amince da girmanka maɗaukaki ne wala ilaha ghairuk babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wannan hadisi riwaya ne asalinsa na Imam Turmizi rahmatullahi alai. hadisi ne na 242 Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a cikin tahqiqin Tirmidhi ya tabbatar da hadisi ne ingantacce kuma hadisin iya da hanya biyu akwai riwayar na na Aisha radiyallahu anha akwai riwayar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dukkanin su biyu sun ruwaito su wannan ita ma du'aul istifta ne ta fi gajarta idan na farkon zai baka wahala sai ka fara haddace ta biyu in baka haddace ba subhanakallahumma wa bihamdik sai me وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك don Allah a haddace su gabanin sati mai zuwa sai mu dakata a nan wurin insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi akan wajhatu wajhi addu'a ta 29 kenan ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allah ka ji ganyayen mu da malaman mu Allah ka ji mu da malamanmu Allah ka gafarta musu Allah ka kara wa ƙasar mu zama lafiya Allah ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira ka kare mu daga sharrin duniya da lahira Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad لا إله إلا أنت kunna min كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم sai Allah ya kai mu sati mai zuwa inda nisan